vers gebring aan die God van Israël, 12 pille voor die hele Israël, 96 ramme, 77 lammers, 12 bolke als zondoffer, dit alles als brandoffer aan die Heere. En hulle het die bevelskrifte van die koning gegee aan die landvoogte van die koning en die gouverneurs wees van die Eefraat, en hy het die volk in die huis van God ondersteun.